Alaikum u pitanju stoji, assalamu alaikum, da li, e, da li čovjek e, će biti griješan ako mu srce došaptava, možda šeitan <laughs> do, došaptava ružne stvari, kao što su veliki grijesi i šta učiti protiv toga da vas uzviši na Allah Đeršanu nagradi. Amin ve i ja. Došli su ashabi poslaniku sallallahu alaihi wasallame i kažu Allahu poslaniće, nalazimo, nalazimo u našim dušama nešto što ne smijemo kazati nikako stid nas je da kažemo to što nalazimo, šta nam duše došaptavaju naše, jeli? Pa je rekao poslanik sa osanem, jeste li to našli, odnosno to vas zadešava, kažu da u Allahom poslaniče, kaže to je dokaz pravog imana, to je dokaz pravog imana. Dakle, to što došaptava šeitan čovjeku na ovaj ili onaj način išao tela da čovjek neće biti pitan. Ono što čovjek pomisli i ono što mu dođe u srce, padne mu znači na razum i tako dalje, a ne uradi ili to ne kaže ili ne postupi shodno tome, a, što, je, što je došlo. Na primjer, da jedan čovjek nije u redu, ako ne, o, ne bude pričao o tome, neće biti kažen, i ako ne bude, znači, a, a postupao se ono tome da ga uhodi i slično, neće biti čovjek kažen. Tako da sama, znači, misao ili pomisao, neće biti čovjek za to pita, nego je dužan da traži utočište od Allaha Đeršanu i ne smije, znači, pokonti se toj ružoj misli i nakon toga, ako Bog da, da će mu to biti oprošteno.